გაკვეთილი მეორე დავალება მეცხრე ალო გამარჯობა ვისი ბინაა მაღალაშვილის ბინა თქვენ ვინგნებავთ თუ შეიძლება მარიამს სწხოვეთ მარიამი ვარ უი მარიამ უცებ ვერ გიცანი მე ვარ თამარი როგორ ხარ კარგად შენ მეც კარგად მარიამ გოგოები ხვალ ქობულეთში მივდივართ შაბათ კვირას იქ ვიქნებით რა კარგია. შენ წამოხვალ? ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მინდა თქვენთან ერთად. ამინდის პროგნოზი კარგია. ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეები არ იქნება. ორი დღე სულ მზეა. დილით ზღვაზე ვიქნებით, საღამოს კაფეში. კვირას ბათუმში წავიდეთ. როგორ მინდა, როგორ მიყვარს ზღვა და მზე, რა კარგი იქნება. წამოდი, ხვალ დილით ადრე ავტობუსით წავიდეთ. ბილეთები იქნება? არაა პრობლემა. კარგი, წამოვალ. რა კარგია, ხვალ დილით 8 საათზე შევხვდეთ ავტოსადგურში. აბა ხვალამდე.